Ние сега ќе започнеме со Јовар 17 глава. За почеток ве повикувам значи, да ги прочитаме првите два стиха и доволно е за нив да поразмислиме. Како што реков пиратите сабота, дојдовме до, односно пред две саботи, Дојдовме до фамозната 17 глава. До славната 17 глава. И на самиот почеток на оваа Христова првосвещеничка молитва, зашто тој се моли? Ајде да прочитаме. Ovako kaže Isus, pa gi podigne očite svoj korneboto i reče. Znači ovo što ga kaže, beja site njegovi zborovi od 14. Boživi od trinaest glava, od to nanozete, <clears throat> do posljednje od tih od 16. glava, što ga proučuva. Ovo kaže Isus, pa gi podigne očite svoj korneboto i reče. Oče, dojde časo. Кој час? Кој да е време настапило во тој момент? Дошел часот на Христовото искушение. Часот кога требал да ја испие таа чаша, што била наменета за него. Оче, дојде часот, и што вели понатаму? Прослави го својот син, за да те прослави и синот Твој. Исус се моли да биде прославен. Што значи се тоа? Вториот стих вели, како што си му дал власт на секое тело, та на се што си му дал, да му даде вечен живот. Дали од, вторите, од вториот стих разбираме за каква слава се моли Божиот син? Што е тоа што непосредно требало да уследи после оваа молитва? Што уследило после оваа молитва? Заминале во Гециманија, Исус таму приватно продолжил да се моли, Неговите ученици заспале. Дошла полиција, го уапсила него, ги растерала неговите ученици. Свети Петар се обидел да биде тука херој. Исус на време го спасил, да не заврши како што завршуваат на безумни херои во овој свет. Потоа апсење, судење на три места, капшикување, мачење, тортура и на крај распнување. Има ли во сето тоа слава? Дали Исус поминал, поминувајќи ни сето тоа, бил прославен? Кога сето тоа што го доживел, во очите на неговите ученици и на неговите непријатели било најголемиот срам. Се што Исус направил за нашето спасение, од човечки аспект представува понижување за него. А понижувањето не е славно, не е нешто славно. Секоје понижување е нешто срамно. Зошто се вели Исус не се срамеше да ги нарече своји браќа? Кој? Откупените луѓе од оваа земја. Зошто, зошто би било, по човечка луѓе би било срамота да ги нарече браќа? Зошто? Зато што тој е Бог, а овие се луѓе. Како може тие да бидат браќа? Дали вие можете некоја животно што го чувате дома, да го наречете брат или сестра? Да се изедначите со тоа животно. Да, некои страдале животни, поточно ги излажале уште во школа дека се животни, и затоа се изедначуваат со животни. Брат Ванче ми кажа, кога бефе во Солон, пред два месеци, дека има, имало во, на Запад, <laughs> имало некои жени кои што кои што чуваат кучиња дома и И тие немаат потреба да се мажат. Не сакаат да се мажат тие жени, затоа што е, со, со кучето што си го чуваат дома, со него заедно значи, го ранат, го хранат кучето, го чуваат, го шетат, и со тоа куче заедно спијат. Че значи, денеска постои овој стар греф, наречен бестијалност, односи со животни. Во 21. век кое големо понижување. Исус во се што направил за нашето спасение бил понижен. Со самото отелотворување, станувајки човек, се понижен. Тој кој што бил по природа Бог, станува сега човек. Зема човечка природа. Бесконечно понижување. А да не сборуваме сега, кога треба да доживее нешто што е срамно за било кој човек воопшто и во очите на луѓето. Понижувањето што требало да ги искуси во текот на престојната ноќ и следниот ден. Се додека не издивнал на крстот. Сепак тој се моли, прослави ме, Оче. Прослави го својот син, за да тој те прослави тебе. Во што се состои тоа прославување? Зошто Исус требало да побине дес овие искушенија, дес овие страдања, дес овие маки и на крајот крсната смрт, за да биде прославен. Што представува неговото прославување? Значи, ако забележавте, вториот стих, нешто како да ни помага да разбереме што е тоа прославување. Исус признава дека нему му е дадена власт на секое тело, на сите луѓе на, на земја. И на се што му е дадено, Исус сака на сите луѓе на, на земја, сака да им даде вечен живот. И потоа прашањето што го поставив, се однесува на тоа што е тој вечен живот, што представува вечниот живот. За тоа ќе збориме посебно во друга прилика. Само за третиот стих планирам да одржам посебна тема. До година. Четвртиот стих Јас те прославив на земјата, го извршив делото што си ми го дал да го извршам. Но сега преостанувал капакот, завршниот чин, да ја испие горката чаша. И сега петиот стих, истата молитва. И сега прославиме ти, Оче, во тебе самиот, со славата што ја имав во тебе, уште светот пред да настане. Што значат овие зборови? Петиот стих, како да ни помага уште повеќе, за какво прославување, за каква слава станува збор. Каква слава имал Божиот син пред да настане светот? Пред да биде создаден овој свет. Би сакал малку да прочитаме еден цитат од книгата Дела на апостолите, од Елена Вајт, значи не библиската книга Дела на апостолите, туку истоимената книга на Елена Вајт, каде што таа, <clears throat> опишувајќи го Христовото вознесение, ги кажала следниве зборови. Тоа е 24-та страница во македонскиот превод. Кога настапило време да се вознесе кај Отецот, Христос своите ученици ги довел во непосредна близина на Витанија. Тука застанал и тие се собрале околу него. Раширувајки ги раците да ги благослови и уверувајки ги во сигурноста на својата заштита и грижа за нив, полека се издигнувал меѓу нив. И додека ги благословуваше, се оддали од нив. Пишува во Лука, 24 глава, 51 стих. И сега што се случува? Што ни вели библиската книга Дела на апостолите? Што се случува кога, кога Исус почнал да се подига пред нивните очи? Што ни кажува Дела на апостолите за тоа што се случило? Да отвориме таму за миг, бидеќи дел на апостолите е близко до Јован 17 глава. Првата глава од дела на апостолите. Деветиот стих вели, и што го рече тоа, додека тие го гледаа, тој се подигна и облак, вели Лука, го подзеде отпред очите нивни. Потоа 10 стих што ни вели? И како што гледаа кон небото додека тој се вознесуваше, одеднаш пред нив застанаа двајца мажи во бела облека. Значи, Христос се подигна, се вознесуваше, облак го зеде од пред нивните очи, а потоа веднаш преминува на описот на, на двајца ангели кои што имаа нешто да им порачаат на учениците што останале на оваа планета. Е сега, Што кажува Елена Вајт? Што се случило? Што представува овој облак што го зел Исуса од пред очите на апостолите? Додека се издигнувал нагоре. Што е тој облак? Атмосферски облак? Влага? Водена паре? Не. Тоа се ангели. Развивајќи ја оваа сцена со повеќе реченици, Елена Вајд вели. Значи, се враќаме на 24-та страница од незината книга Дела на апостолите. Додека учениците втренчено гледале кон небото, за да го фатат и последниот одблесок на светлината во која се вознесувал нивниот Господ, тој веќе бил примен во радосните редови на небесните ангели придржувајќи го до небесните дворови, тие ангели триумфално пееле. Што пееле? Пејте му на Бога царства земни. Ове цитат од 68 псал. псалм. Пејте му на Господа славопои, на тој што јазди по небесата, по небото исконско. Разгласете за Божијата сила, за Неговото величие над Израел, за Неговата мок на небесата. Исус, како што се вознесувал, бил прифатен и прославуван од небесните ангели. Они кога луѓето го понижувале и на крај го убиле со срамна смрт, сега бил прославуван од небеските војски. Дали тоа било опис на славата што Исус ја имал пред да настане светот? Што бил Исус пред да настане светот? бил Господ на славата. Бил Божиот син и Отецот имал наредено сите ангели да му се поклонат. Бил водачот на небесните војски. Бил оној кого сите бесмртни херувими и серафими го прославувале и му се поклонувале. Зошто Исус пред да ги доживее своите страдања, се моли да биде прославен. Вториот стих ни кажа, за да им даде на сите нив, кои што не му се предадени, да им даде вечен живот. Да се подсетиме на еден друг текст, пред да завршиме за денес. Ќе се вратиме пред 10 глави во Јован 7 та глава. Кога прочитавме и кога прочувавме овој текст во Јован 7 та глава, тогаш имав најавено дека за ова ќе зборуваме кога ќе дојдеме до 70-та глава. Еве сега сакам да старе збор за тоа. Се секавате, што беше речено во врска со едни Христови зборови запишани во 37. и 38. стих? А во последниот голем ден од празникот, значи Јован 7 глава, 37 стих, застара Исус и извика со силен глас, велејки, кој е жеден нека дојде кај мене да пие. Кој верува во мене, од неговата утреба, како што е речено во писмото, ќе потечат реки од жива вода. Што значат овие зборови реки од жива вода? Јован ни кажува, а ова го рече за духот, кого што ќе го примат оние што веруваат во Него. А зошто сето тоа е кажано во идно време, значи од неговата утроба ќе потечат реки од жива вода, зашто Светиот Дух уште не им беше даден, бидејќи Исус уште не беше прославен. Од овие стихови следува дека Исус прво треба да биде прославен, за да учениците го добијат светиот дух. Зошто е тоа потребно? Што значи Исус пак да биде прославен? Зошто за да добијат луѓето вечен живот, Исус треба прво да страда, па да биде прославен. Ако за да биде прославен, треба прво да страда тога што е неговото прославување. Кога Исус бил прославен? Исус бил прославен кога воскреснал од мртвите. Исус бил прославен кога се вознел 40 дена подоцна. Иисус бил прославен кога бил крунисан за цар, уште 10 дена подоцна, во светињата на небото. Се секјавате кога проучувавме за Божјето царство, за царството на славата и царството на милоста, читавме еден цитат од Духата Пророќството. Исус бил крунисан за цар и тогаш кога бил крунисан за цар, во небесното светилиште. Тогаш Светиот Дух бил излеан врз апостолите на Петдесетница во Ерусалим. Исус прво требало да биде прославен во сите овие фази, страдање, смрт, воскресение, вознесение и крунисување, цар, за да Светиот Дух дојде на земјата. би сакал да размислуваме за прашањето дали можело Светиот Дух да дојде пред тоа, пред Исус да биде прославен или поточно, бидеќи не може, според Јовановите зборови. Зошто Светиот Дух не можел да биде излеан пред Христос да биде прославен? И тоа прославен до крај. Значи, до највисоката положба што можел да ја добие, да биде крунисан за цар, во небесното светилиште. Зошто дури тоа требало најпрви да се случи, за да Светиот Дух биде излеан на земјата. Со ова прашање во нашите мисли, ви посакувам срекна нова година, а ние ќе продолжиме со проучувањето на Светото Писмо и Јова 17 глава наредната година, ако бидеме живи и здрави. Нека му е фала и слава вечно. Амин.